Kort nadat Sedekia sien van Josia koning van Juda geword het, het hierdie woord van die Heere tot Jeremia gekom, so het die Heere vir my gesê, maak vir jou jekke met skye en stroppe en sit een daarvan op jou nek. Die ander moet jy na die konings van Edom, Moab, Amon, Tyrus en Sidon te stuur met die boodskappers wat na koning Sedekia van Juda in Jerusalem gekom het. Beveel die boodskappers om vir hulle konings te sê, So sê die Heere die Almachtige, die God van Israël, jylle moet vir jylle konings sê, dier my groot kracht en met my machtige dade het ek die aarde, die mensen en die dieren wat op die aarde is, gemaak en ek gee dit aan wie ik wil. Ik gee al hierdie lande nou in die maag van my dienaar koning Nebukadzar van Babel. Ik gee ook al die wilde dieren aan om vir sy gebruik. Al die nasies sal om dien, om en sy sien en sy kleinseen, totdat ook die dag voor zijn land zal komen, en dan zal baie nasies en sterk konings om onderwerp. Die nasie of koninkrijk wat niet vir koning Nebukadnezar van Babel wil dienen en onder die heek van Babelse koning wil buig nie, sal ek met oorlog en met hongersnood en met peststraf, sê die Heere. Ek sal hulle uitrede dier Nebukadnezar. Julle moet nie luister na julle profete, julle besweerders, julle droomuitleiders, julle tovenaars, jylle goelaars wat vir jylle sê om niet die koning van Babel te dien nie. Dit is vals profete wat vir jylle optree, en daardier sal jylle ver weggevat word uit jylle land uit. Ek sal jylle verban en jylle sal omkom, maar die nasie wat onder die juk van Babelse koning buig en omdien, zal ik in sy vaderland laat bly, sê die Heere, en hij zal zijn land bewerk en daar woon. Ek het diezelfde opdracht gegeven aan koning Sedekia van Juda. Ik het gezegd, buig onder die heek van Babelse koning en dien om in zijn volk en bly so aan die lewe. Waarom wil jij in je volk sterf dier die oorlog en die hongersnood en die pees waarmee ek, die Heere, elke nasie wat niet die koning van Babel wil dien nie, gedreig het? Moe nie luister na die profete wat vir julle sê julle moe nie die koning van Babel dien nie. Dit is vals profete wat vir julle optree. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Heere. Hulle tree in my naam op as profete maar hulle bedrieg julle, en daarom zal ik julle verban en zal julle omkom, julle en julle profete. Toe ek, Jeremia, vir die priesters en julle hele volk gesê, so sê die Heere, moet nie luister na julle profete nie. Hulle sê vir julle, die voorwerpe uit die huis van die Heere sal baie gauw teruggebring word uit Babel. Daar die profete lieg vir julle, moet nie na julle luister nie, dien die koning van Babel, en bly lewe, waarom die hele stad verwoes word. As hulle werkelijk profete is en as die woord van die Heere by hulle is, laat hulle dan by die Heere die Almachtige pleit dat die voorwerpe wat nog in die huis van die Heere is en die in die koning van Judase paleis en die in Jerusalem nie na Babel toegevat word nie. So sê die Heere die Almachtige van die pilare en die waterbak en die standers, van al die ander voorwerpen wat nog oor is in jullie stad, van alles wat koning Nebekadzar van Babel nie saam met koning Jojagen van Jeda sien van Joachim, en al die vername mensen uit Juda en Jerusalem in ballingskap naar Babel toe weggevoer het nie, 21 tot 22, dit zal naar Babel toegevat worden en dit zal daar blij tot ik dit weer onder mijn zorg zal neem, sê die Heere. Dan zal ik dit gaan al en terugbrengen naar jullie plek toe. Dit is wat die Heere die Almachtige, die God van Israël, sê van die voorwerpen wat nog oor is in die huis van die Heere en in die paleis van die koning van Juda en in Jerusalem.